DreamWorks Animation-ը ներկայացնում է DPI եւ DreamWorks Production-ի Մադագասկար ֆիլմը Ben Stiller Chris Rock David Schwimmer Չադա Փինկետ Սմիթ եւ ուրիշներ։ հազար անգամ խնդրել եմ, մի խանգարիր, երբ երազում եմ։ Երբ զեբրին երազելիս կտեսնես, ալ կլինի, որ դու նրան անտեսես։ Դե լավ, մարդի, parzapes ուզում էի ծնունդը շնորհավորել։ Ընկերս, շատ շնորհակալ եմ։ Ահ, ոխ։ Ատամների սարանքում մի բան է մնացել։ Ցավից խելագարվում եմ։ Չէի ռոքնի, խնդրում եմ։ Այ Դու ճիշտ մարդու մոտ ես եկել, ընկերս։ Ատամնաբույժ մարդին պատրաստ է օգնել բոլորին։ Խնդրում եմ բարձրացեք իմ ստերիլ մաքուր սեղանին, որ ուսումնասիրեմ բայց ոչինչ չեմ տեսնում։ Հա, ցախ կողմում է։ Այ, ներիր։ Խնդրում եմ, մենակ թե չխոսես, քանի գլուխս բերանում է։ Ահա։ Գտա։ Գրողը տանի, բայց սա ինչ գործ ուներ այդտեղ։ Ծնունդը շնորհավոր։ Վայ, ինքերը շնորհակալ եմ, ինչեր լավ էիր թաքցրել։ Ախր շատ են արամիտնես։ Տես թե ինչ է դա քրքիր բանկա մեջը։ Ապա մինայիր, տես ինչ գեղեցիկ է։ Ալեքս, այնտեղ ձյուն է գալիս։ 10 տարեկան է, չէ՞, մի ամբողջ կյանք։ Գլորտիվ է։ 1 ու 0։ Չհավանեցիր։ Չէ, չէ, հոյակապնվել եմ։ Հաստատ չես ավանում։ Այդպես էլ գիտեի, պետք էր Ալեքսի պատկերով ժամացույց նվիրել։ Հիմա շատ նորաձև է։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Ճիշտ եմ ասում, հիանալի նվեր եմ։ Տխրում եմ, որովհետև տարիները գլորվում են, իսկ իմ կյանքում ոչինչ չի փոխվում։ Կանգնում եմ այստեղ, շուրջս եմ նայում, խոտ եմ ուտում, զբոսնում եմ։ Ես գիտեմ, քեզ ինչ է պակասում։ Չբռնեմ իրավաբանական ընդունվեմ։ Ուղղակի պետք է դուրս գաս նույն ցանցրալի առօրյայից։ Ինչպես։ Փոխիր կյանքդ, ոչինչ մի պլանավորիր։ Արա ինչ սիրտդ կուսի։ Ընթացքում նոր բաներ հորինիր, համապատրաստից ինչ որ գժություններ արա։ Բում բում, լուրջ, թարմացրու կյանքդ։ Թարմացնեմ։ <laughs> Այդ դա կարելի է։ Հետևիր ինձ։ Կենթանաբանական այգի։ Այո, մարդիկ են գալիս։ Ոնց եմ սիրում մարդկանց, ուրախ մարդկանց ժամն է։ Գրացին գլորիա, արտացի շուտ արա։ Արդեն բացվել ենք։ Այսօր ինչ օր է։ Ուրբաթ, մեր սիրելի օրը։ Ինչ լավ է։ Հիմա կարտնանամ ու կգնանք։ 10 րոպեից։ Արտնացեք։ Մելման, մելման, մելման, մելման, մելման, մելման։ Ով քնած է թող արտնանա։ Նյու Յորքում նորից պայծառ առավոտ է։ Գնացինք։ Ոչինչ համար, կասեմ որ հիվանդ եմ։ Ինչ։ Եվս մեկ շագանակագույն գիծ եմ գտելուսիս։ Այ, այստեղ տեսնում ես։ Այստեղ է, տեսար։ Մեր բան, ախր գիտես, որ օրինում ես, չէ՞։ Ուրա, գնացին, գնացին։ Քել։ Արտնացիր, ալնարկոտ կապիկ։ Ես կթարմացնեմ կյանքս, տեսեք ոնց եմ թարմացնելու։ Թարմություն, թարմաբուրություն։ Թարմ թարմություն։ Տիկնայք եւ վարունայք, բոլոր տարիքի երեխաներ։ Կենտրոնական կենթանաբանական այգին ներկայացնում է Դե ես ձեզ պիսիկ ցույց կտամ։ Նյու Յորք Սիթի արքան Ալեքս Արյուծը։ Ներկայացումը սկսվեց։ Տարածումը սկսվում է։ Ձեր սիրելի զեբրը չի թողնի որ ձանձրանաք։ Շպտացեք ու ձեռքով արեք տղաներ։ Շպտացեք ու ձեռքով արեք։ Կովալսկի հաղորդիչ։ Հիմնական գոյուղուց մնացել է 150 մետր։ Իսկ վատ նորությունը։ Վերջին բահն է կոտրվել։ Լավ։ Ռիխո, հիմա քո գործողությունների ժամանակն է։ Մեզ բահեր են պետք։ Մի քանի հատ էլ պախպաղակի փայտիկ կբերես։ Այս անգամ ամեն ինչ կստացվի։ Իսկ ես նավապետ։ Իսկ դու շարքային ժպտա ու պոպոշ եղիր։ Այսօր վերջապես դուրս կգանք այստեղից։ Միգույն այստեղ Դե ինչ, ներկայացումն ավարտված է։ Շնորհակալ ենք, որ եկաք։ Հուսով եմ թարմացաք։ Ես ամբողջ շաբաթ այստեղ կլինեմ։ Ճիշտը որ ասեմ, ամբողջ կյանքում եմ այստեղ լինելու։ Տարեկան 365 օր, այդ թվում նոր տարուն, Հանուկային, Հելոինին ու մնացած բոլոր տոներին։ Խնդրում եմ հիշեք, որ չի կարելի վնասել ընտանի կենթանիներին։ Տաքսու վարորդներին էլ թեյավճար կթողնեք, առանց այն էլ փող չունեն։ Դու, չորքոտանի, շպրեխեն զինգլիշ։ Ես շպրեխեն։ Սա ինչ մայր ծամակ է։ Մանհատն։ Այ քեզ անաջողություն, դեռ Նյու Յորքում ենք։ Շուտ, հետ են գնում, հետ, հետ, հետ։ Հեյ, հեյ, կոստյումավոր, սպասիր մի րոպե։ Տղաներ, իսկ դուք ի՞նչ եք անում։ Փորում ենք, որ Անտարկտիդա հասնենք։ Արտարուր։ Դու գախնիկ բայել գիտես, իմ հնագույն ընկեր։ Երբևէ տեսածքաս, որ Նյու Յորքով պինգվիններ քայլեն։ Իհարկե ոչ, չէ որ սա անբնական է։ Պարզ է, չէ որ սա ինչ-որ դավադրություն է։ Իսկ մենք ուզում ենք հայտնվել Անտարկտիդայի լայն արձակ տարածքում։ Դեպի վայրի բնություն։ Վայրի։ Իսկապես կարող եք այդտեղ գնալ։ Ընտրե։ Վայ, սպասեք, որտեղ է այդտեղը։ Ասեք ինձ տեղը։ Դու ոչինչ չես տեսել։ Պարզ է։ Այո, sir։ Ներեցեք, ոչ, sir։ Նյու Յորք Սիթի արքայի այսօրվա վերջին ներկայացումը։ Ալեքս Արյուծը։ Շնորհակալ եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Թանկագիններս, դուք շատ լավ եք։ Ինչ բարի հանդիսատեսում եմ։ Բայց շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Սա արդեն ավելորդ էր, բայց շնորհակալ եմ։ Ներքնաս գեստ, ձեզ բարի ճանապարհ։ Լսեք, չմոռանաք նայել իմ նոր կայքը։ Ինձ ցույց են տալիս 24 ժամ, կհետևեք ոնց եմ գնում։ Կյանք եմ ասել է։ Հենց այդտեղ։ Ահա, ես դրախտում եմ։ այսօր մարտի ծնունդն է։ Դե բաց արա։ Ինչ է վերջը։ Շուտ բաց արա նվերդ։ Ջերմաչապ։ Շնորհակալ եմ Մելման, ինչ լավ նվեր է։ Ես ուզում եի շատ յուրահատուկ նվեր տալ քեզ։ Սա իմ առաջին հետանցքային ջերմաչափն էր։ Գրողը տանի։ Ես նրան շատ կկարոտեմ։ Իսկ հիմա տորթի ժամանակն է։ Շնորհավոր քո տոնը, այս այգին է քո տունը, դու նման ես մեսիկի, եւ յոթ ես կապիկի։ Սա ինչ բան է։ Այ դե ինչ ասեմ, ինձ խայտարակ եք անում։ Իդեպ ձեզ էլ։ Ինչ, մի ամբողջ շաբաթ պարապել ենք։ Մարտի, կարող ես երազանք պահել։ Ինչ երազանք պահեցիր։ Ոչ, չեմ կարող ասել։ Դե լավ, ասա։ Ոչ մի դեպքում, եթե ասեմ չի կատարվի։ Դու հո չես ուզում, որ երազանքս չկատարվի, այնպես որ բերանս փակ կպահեմ ու կսպասեմ։ Ոչինչ էլ չի պատահի, ասա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ։ Ես երազում եմ հայտնվել վայրի բնության մեջ։ Վայրի։ Ասում եի, չէ, չարժի պատմել։ Մայրի բնություն, ոչ ես գժվել։ Դրանից ավելի հիմար բան կյանքում չեմ լսել։ Ախր այդտեղ հակասանիտարական վիճակ է։ Պինգվինները գնում են, ինչու՞ չի կարելի, որ ես էլ գնամ։ Ախր պինգվինները խելառ են։ Դե լավ, հա, մենակ պատկերացրեք ինչ լավ կլիներ ազատության մեջ։ Մենք էլ կլինեինք մեր արմատներին մոտ, մաքուր օթին ու կանաչների վրա։ Լսել եմ Կոնեկտիկուտում լավն են պայմանները։ Կոնեկտիկուտում։ Հա, գնում ես կենտրոնական կայարան, հետո նստում ես հյուսիս գնացող գնացքն ու Փաստորեն ով ուզի կարող է գնացք նստել տեսականորեն։ Դրա վերջնվեք։ Ինչ պիտի լինի կոննեկտիկուտում։ Տարա տեսակ հիվանդություններ։ Շնորհակալ եմ Մելման։ Չէ, ես ուղակի ուզում եմ։ Վայրի բնության մեջ նման բաներ չես ուտի։ Սա բարձրորակ ուտեստ է, իսկ ազատության մեջ այսպիսի ուտելիքներ չկան։ Ալեքս, երբեք չես մտածել, որ աշխարհում սթեյքից կարևոր բան էլ կա։ Անուշս։ Մարտին չեր ուզում վիրավորել քեզ։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Չեք նեղվում, որ այս կենթանաբանական այգուց դուրս ոչինչ չգիտեք։ Ոչ։ Ոչ։ Ախր քննարկելու բան էլ չկա։ Չնայած մի բան կա, մրուտից տորթի կրեմ է մնացել։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, շնորհակալ եմ խնջույքի համար։ Հոյակապեր։ Իրոք։ Նրան ինչ է եղել։ Փորձիր խոսել հետը։ Դու կկարողանաս ուրախացնել։ Բայց արդեն նվիրել եմ ձնե երկրագունդը։ Դրանից ավելի էլ ինչ անեմ։ Հասկանում եմ հետո ինչ է լինելու։ Արդեն ուշ է։ Երևի գնամ։ Ալեքս գնա, ախր քո ամենալավ ընկերն է։ Ինչ արած։ Լավ կխոսեմ։ Բարի գիշեր, Մարտի։ Բարի գիշեր, Գլո։ լավ օր է։ Ինքերս հաստատ եմ ասում, սրանից լավ կյանք չկա։ Օ, փաստորեն կա։ Մի աստղ շողած։ Վայրի բնության մեջ ու աստղ չես տեսնի։ Դա ուղաթիռ էր։ Մարտին, ախր լսիր։ Լինում են օրեր, երբ բոլորն էլ մտածում են, այ խոտն ուրիշ տեղում երևի ավելի կանաչ է։ Ալեքս, ինձ նայիր։ Արդեն 10 տարեկան եմ, կյանքիս կեսն անցել է։ Իսկ ես նույնիսկ չգիտեմ սև եմ սպիտակ զոլերով, թե սպիտակ սև զոլերով։ Մարտի մի երկ եմ հիշել։ Ալեքս, խնդրում եմ, մենակ թե ոչ հիմա։ Ա, հենց հիմա։ Մի հիանալի երկ է, որը շատ ես սիրում։ Ոչ, ոչ, ոչ, մի արա, խնդրում եմ։ Ես չեմ լսում։ Տմ տարարամ։ Տան սկսեք տարածել լուրերը։ Չգիտեմ։ Չեմ լսում։ Այսօր ես հեռանում եմ, մենք էլ դրա մի մասն ենք։ Դե երկիր դու էլ գիտես բարերը։ Երկու փոքրիկ բար, փոքրիկ բար։ Նյու Յորք, Նյու Յորք, Նյու Յորք։ Կտրեք ձայները։ Փորձում ենք քնել։ Մենք ու գիշերային կեթաններ չենք։ Ինչ եք ձայներդ գլուխներդ գցել։ Եթե ընկերոջս բան ասես, ինձ հետ գործ կունենաս, Հովարդ։ Ինչպես է բերան առյուծը։ Հոտածնե խած մռութ։ Մենք լավ թիմ ենք։ Ես ու դու։ Իհարկե, դա չէր քննարկվում։ Դե ինչ ես անելու։ Դեռ ուզում ես վայրի բնություն գնալ։ Ոչ։ Լավ է։ Ես ու դու կգնանք։ Ինչ։ Դեպի վայրի կյանք։ Դե Ալեքս, կարճ ճանապարհ է։ 5-րդ ավենյուից դեպի կենտրոնական կայարան, այնտեղից էլ գնաց կնստենք ու հյուսիս կգնանք։ Առավոտյան արդեն տեղում կլինենք, ոչ ոք չի իմանա։ Կատակ ես անում, չէ՞։ Իհարկե, կատակում եմ։ Բա իհարկե կատակում եմ։ Մենք ոնց կարող ենք գնաց քո ճանապարհորդել։ Էլ այդպես չասես, թե չէ իրոք անհանգստացել էի։ Դե լավ։ Քուրը սկսեց տանել։ Հա, հիմնել, ձայնս պահեմ վաղվա ներկայացման համար։ Վաղը հատուկ օր է թոշակառուների համար։ Պիտի կարողանամ բարձրաձայն մռնչալ, որ մի քիչ ուշքի գան։ Բարի գիշեր, ընկերս։ Այ։ Նորից մոռացել են այս ձայներն անջատեն։ Ոչինչ, ավելի լավ։ Բայց ես հիմա կանջատեմ։ Այսինչ լավ է։ Այստեղ արի փոքրիկս։ Սիրելիս, ծայրերը մի քիչ յուղոտ, ոնց եմ քեզ սիրում, իմ սիրելի յուղոտ ստեյք, իմ քաղցր հյութալի ստեյք, շատ եմ սիրում քեզ իմ ստեյք։ Ալեքս, Ալեքս։ Ալեքս, ով է, ինչ է։ Մատը տեսնում։ Ինչ ես ուզում, Մերման։ Ինչպես գիտես, միզապարկից խնդիրների պատճառով երկու ժամը մեկ պիտեղ եմ գնում։ Այս անգամ գնացի նայեցի մարտի կողմ, ինչը սովորաբար չեմ անում։ Չգիտեմ էլ ինչու այս անգամ նայեցի, բայց Ինչ, ասա ինչ է եղել։ Մարտին, Մարտին չկա։ Չկա։ Ինչ է նշանակում չկա։ Պաստորեն նա վաղուց էր պլանավորում փախուստը։ Մարտի! Մարտի! Բայց Մարտին այստեղ չէր տեղավորվի։ Մարտի, Մարտի, Մարտի։ Ոչինչ չեմ հասկանում, ախր ուր պիտի գնար։ Կոնեկտիկուտ։ Չեր գնա։ Ոչ, ոչ։ Իսկ հիմա ի՞նչ ենք անելու։ Երևի պիտի կանչենք ինչ-որ մեկին։ Ալո, Կորած կենթանիների բաժինն է։ Շտապեք, մեր զեբրն անհետացել է, երևի կոնեկտիկուտ է գնացել։ Մեզ պետք է Լսում եմ, լսում եմ։ Սպասեք մի րոպե, չի կարելի մարդկան զանգել։ Նրանք շատ կզայրանան ու մարդեին ավելի վատ տեղ կտանեն։ Մի կծիր այն ձեռքը, որ կերակրում է քեզ։ Կարծում եմ ճիշտ ես։ Պետք է գնալ նրա հետևից։ Հիմա մարդին սառը չի դատում։ Եկեք ցույց տանք, որ իր կյանքի ամենամեծ սխալը գործի։ Երևի նա հիմա մրսած է ու շփոթված։ Խեղճ մարդիկ։ հետո մեկս այստեղ մնար, եթե հանկարծ նա վերադառնա։ Հիմա հակնվելու ժամանակը չի, պետք է բոլորս հասնենք նրա վրա։ Որն է կենտրոնական կայարան հասնելու ամենակարճ ճանապարհը։ Լեքսինգտոնով։ Մելբան։ Նա, մենք մենք պիտի Լեքսինգտոնով գնանք։ Իսկ եթե Փարքավենյուն։ Ոչ, այդպես ավելի շատ ժամանակ կծախսենք լուսավորների վրա։ Լսել եմ Լինքոլնի հրապարակում Թոմ Վուլֆն է խոսելու։ Այո, իհարկե, կգնանք ու ված բաներ կգցենք նրա վրա։ Պետք էր Փարք ավենյուով գնալ։ Վստահ ես, որ սա էր ամենակարճ ճանապարհը։ Չգիտեմ, Մելման այդպես ասաց։ Վայ տեսեք, ինչ լավն են փոքրիկ լվացարանները։ Ու անվճարը անուխ կա։ Մենք հո էքսկուրսիայի չենք եկել։ Սա մեր գախնի առաքելությունն է։ Թույլ չտան, որ Մարտին կործանի իր կյանքը։ Որտեղ է գնացքը։ Ահա, եկավ։ Մարտին քեզ ինչ ասաց։ Ախր խնդրել էի, որ խոսես հետը։ Բայց ես խոսել եմ, հիմա ոչինչ չեմ հասկանում։ Ասում էր, որ գնամ իր հետ։ Ես էլ ասում եմ, ոչ չես գժվել, ինքն էլ թե արդեն 10 տարեկան եմ։ Հետո էլ ինչ որ բաներ ասաց ծև ու սպիտակ զոլերի մասին։ Պարզապես պետք է գնաս արևմտյան 42-րդ փողոցով։ Ձախ մայթով կգնաս։ Իսկ եթե մաքի շենքին հասնես, ուրեմն շատ ես գնացել։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն սպա։ Լսիր, սպասիր կանաչ լույսին։ Տարօրինակ էր։ Ասացիք Զեբեր։ Այո, այո, Զեբեր։ Հենց իմ դիմաց։ Կրակեմ։ Չկրակել։ Ուրեմն սպասում եմ հրահանգներին։ Նիքսը նորից պարտվել է։ Դա ի՞նչ ենք անելու։ Հենց որ ասած կենտրոնական կայարան Հասանք։ Կենտրոնական կայարան։ Կենտրոնական կայարան, շատ մեծ ու շատ կենտրոնական։ կարևոր գործ ունենք։ Ծայրահեղ իրավիճակ է։ Հեյ, հեյ, հեյ, հանգստացեք։ Հեյ։ Իսկ սրա մասին ինչ կասես։ Դեգին, ձեզ ինչ է պատահել։ Շատ եմ խնդրում, հավաքեք ձեզ։ Մապիսո։ Գրողը տանի, բաց թողեցի էքսպրես գնացքը։ Հիմա հասարակ գնացք պիտի նստեմ։ գտել են, գտել։ Լավ է, ման չկա։ Վայ։ Դուք այստեղ ինչ եք անում։ Այն շլավ է որ գտան քեզ։ Մարդի այնքան էինք անհանգստանում։ Մի անհանգստացեք, ես լավ եմ, իսկապես։ Հապա ինձ նայեք։ Լավ ես, ճիշտ որ։ Շատ լավ է։ Լսեցիք, չէ, Մարտին լավ է։ Ինչ ուրախ ենք։ Թե՞ չմտածում էինք, Մարդիկ, ո՞նց կարող էին մեզ հետ այդպես վարվել։ Բայց ես արդեն հետ էի վերադառնում։ Էլ երբեք այդպես չանես, լսեցի՞ր։ Հասկացա՞ր։ Ընկերներ, ժամանակ չկա։ Օ, մեր մանկայարանի ժամացույցն ես կոտրել։ Երբեք էլ նման բան չանես, կյանքում երբեք։ Այս սեղարի։ Ինչ որ մեկը մեզ սախել է տղաներ։ Մենք պուպուշ սիրուն կենթանիներ ենք։ Եթե պատրաստի կեղտունս վրաները գցիս։ Մարդիկ են։ Ողջույն, պարոնայք։ Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, դու մի խոսիր, լավ։ Դու երբեք լավ չես եղել հռետորությունից, այնպես որ Հեյ, ողջույն։ Ինչպե՞ս են գործերը։ uh, Դե ամեն ինչ լավ է։ Այստեղ մի փոքր խնդիր կար։ Ներքին կոնֆլիկտ էր։ Ընկերս խելքը գցել էր, դե հասկանում եք էլի։ Հասկանում եք, չէ՞, խելքը գցել էր։ Մի ասա թե խելքս գցել եմ։ Դու պարզապես լռիր։ Ես հարցերը կլուծեմ։ Կարող ենք բոլորս հանգստանալ։ Դե ամեն ինչ լավ է։ Եկեք տուն գնանք ու մոռանանք այս միջադեպի մասին։ Կլինի։ Ոչ ոք չի վնասվի, չէ՞։ Ախր բոլորդ ինձ գիտեք։ Ես Ալեքսարիուսն եմ, կենթանաբանական այգուց։ Չեմ հասկանում, ինչ է եղել այս մարդկանց։ Օ՜, Օ՜, ինչ շատ, շատ տարօրինակ եմ զգում։ Այ, ընկերներ, սիրում եմ ձեզ։ Ձեզ այնքան շատ like a sunrise. sunrise. Sprinkle it with you. Sprinkle it with you. The candy man. The candy man. Ooh, the candy man can. The candy man can. The candy man. Նախորդ գիշեր կենտրոնական կայարանում տեղի ունեցած դեպքերը խոսում են այն մասին, որ կենթանիների իրավունքների պաշտպանները ճիշտ էին ասում։ Այս կենթանիները չպիտի ապրեն քաղաքում, իրենց տեղը վայրի բնության մեջ է, բնական պայմաններում։ Էй, դե, խնդրում եմ, օգնեցեք։ Արտացավ, արտացավ։ Օ, մի բան արեք։ Ահ։ Օ, գլուխս։ Ահ, սա ինչ էր։ Ինչ էր։ Ինչ։ Ես արխի մեջ եմ։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Մենակ թե չասեք, թե արխի մեջ եմ։ Չէ։ Նրանք չեն կարող տեղափոխել ինձ։ Միայն ոչինչ։ Չեմ կարողանում շնչել։ Շունչս կտրվում է։ Մուտը կուլ է տալիս ինձ։ Սա ինչ փորձանք էր։ Պատերը սեղմվում են։ Շունչս կտրվում է։ Միթե այսպես մենակ էլ կմեռնեմ։ Ալեքս, Ալեքս, այստեղ ես։ Մարտի։ Ես եմ։ Խոսիր ինձ հետ, ընկերս։ Ախ, Մարտի, ինչ լավ է։ Ինչ է կատարվում, դու լավ ես։ Չգիտեմ, բայց սրանից լավ հոտ չեմ առնում։ Ալեքս, Մարտի, այստեղ եք։ Գլորիա։ Դու էլ ես այստեղ ոնց եմ սիրում ձայնդ լսել։ Բայց ինչ է պատահել։ Մենք բոլորս արկղերի մեջ ենք։ Ոչ, ոչ։ Ինչքան կարելի է քնել։ Մելման։ Մելմանն է։ Ո՞նց ես։ Է, կարծես թե լավ եմ։ Առաջին անգամ է չի որ քնում եմ մերտեի ժամանակ։ Դու մերտեի չես եկել։ Ռենտգենի։ Ոչ, ոչ, մեզ ինչ որ տեղ են տեղափոխում կենթանաբանական այգուց։ Տեղափոխում են։ Չի կարող պատահել։ Ոչ, ոչ, ինձ չի կարելի տեղափոխել։ Մելման։ Ես ժամը 5-ին պիտի լինեմ բժիշկ Գոլբերգի հետ։ Որոշ հետազոտություններ է պետք անել։ Մելման։ Ուրիշ ոչ մի կենթանաբանական այգում ինձ այդքան լավ չեն խնամի։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամեն ինչ հոյակապագույն կլինի։ Ոչ մի բան էլ հոյակապագուն չի լինի, քո պատճառով մեզից ոչ ոք էլ ապագա չի ունենա։ Իմ պատճառով։ Բայց ես ինչ կապ ունեմ սրա հետ։ Մարտի երևի կատակում ես, չէ՞։ Ախր դու զայրացրիր մարդկանց։ Ոնց կարող էիր կծել այն ձեռքը, որը կերակրում էր մեզ։ Ես չգիտեմ ով եմ ես։ Պետք է ազատության մեջ ապրեմ, որ հասկանամ ինքս ինձ։ Լավ էլի։ Բայց ես հոչ էի խնդրել, որ գայիք իմ հետևից։ Բայց ճիշտ է ասում, ես ասում էի, չէ՞ որ լավ կլինի մնանք այգում։ Մելման, ի՞նչ ես խոսում։ Հենց դու էի իր մեզ ասում ճանապարհը։ Մելմանի հանգիստ թող։ Շնորհակալ եմ, Գլորիա։ Բացի այդ, ես մեղավոր չեմ, որ մեզ տեղափոխեցի։ Մելման, լռիր։ Լսեք, ոչ մեկից սիրտը չի խառնում։ Ես էլ սրտխառնոցում եմ։ Մելման, դու միշտ էլ սրտխառնոց ունես։ Նավ դեպի Աֆրիկա, Կենիայի վայրի արկելանոց։ Հաղորդիր իրավիճակը։ Ինչ որ հին կոդ է, նավապետ, չեմ հասկանում։ Լսիր դու բարձրակարգ կատնասուն, կարդալ գիտես։ Ես չէ, բայց ֆիլը կարող է, ֆիլ։ Նավ դեպի Կենիա։ Վայրի արքելանոց։ Աֆրիկա։ Աֆրիկա։ Չէ, մեզ զրնտու չի։ Ռիխո։ ես աշխարհի ամենաշքեղ քաղաքի աստղն էի։ Տղաներ, լսեք։ Արքա, բոլորը սիրում էին ինձ։ Եկեք քաղաքակիրթ լինենք։ Իսկ դու կործանեցիր ամեն ինչ։ Սիրում էին, երևի սիրում էին քեզ, որովհետև չգիտեին թե ինչպեսին ես իրականում։ Այնպես չանեք, որ դուրս կամ ու երկուսիդ էլ ցույց տամ։ Հենց ես չգիտեի թե ով ես դու իրականում։ Քո սև ու սպիտակ զոլերը քեզ օգացնում են իրար, այնպես որ դու ոչ ոք ես։ Վերջ տվեք, բավական է, վերջ։ Տղաներ, լսեք։ Հաղորդիր։ Լավ չի, ոչինչ չեմ հասկանում։ Արդարացումներ չեմ ընդունում, ինձ արդյունք է պետք։ Նավավարություն։ Լավ, սպասեք մտածեմ։ Սրացայինը կտրեք։ Սպասվեց։ Եկեք, երբ պտտենք նավը։ Չէ, Գլորիա, Մելման, Մարտի։ Ալեքս։ Մարտի։ Ալեքս։ Մարտի։ Չէ, սպասիր։ Ձերն արցիր, Մարտի։ Բիգնա։ Nati, Melman, Gloria. Marti, Melman, Gloria. Marti, Melman, Gloria. Ehi, Vorterek! Գերման Գլորիա։ Գլորիա Մելման Մարտի։ Մարտի Գերման Գլորիա, Մարտի Մելման Մորտի։ Մորտի Գելման Գելման, Մելման Շելման, Շմելման Գլորիա, Մլորիա։ Ով կա այստեղ։ Դուրս արեք ինձ, օգնեցեք։ Հենց հիմա ազատեք ինձ։ Ով կա։ Ով կա այստեղ։ Մելման։ Ալեքս, դու ես։ Մելման, սպասիր։ Հիմա քեզ դուրս կհանեմ։ Մի շարժվիր։ Մել ման տեղ չգնաս, ընկերս չվախենաս, մի վարկյա սպասիր։ Ինչ ես անում, տեղ չգնաս։ Ալեքս, ինչ ես անում, ազատում եմ քեզ։ Անգիստ, Ալեքս։ Ազատել եմ զուխտին։ Գրասին, գրասին։ Սպասիր, սպասիր, սպասիր, սպասիր, պետք չի։ Մի շաշվիր։ Չէ, չէ, պետք չի։ Պետք չի։ Գալիս եմ։ Տես, տես, տես, տես, տես, գլորյան է, գլորյան։ Չիշտ որ գլորյան է, աստվածին։ Գլորյա! Ոչ! Գլորյա! Լավ տղաներ, արդեն շատ ուրախացաք։ Գլորյա! Ալեքս! Մարդի? Մարդի։ Այո, այո, հիանալի է, ձախ, ձախ, ձախ։ Ոչ, ոչ, ձեր ձախը։ Ձեր ձախը։ Ահա եւ տեղ հասանք։ Ներեցեք այս պահին փող չունեմ, ես անգամ կվճարեմ։ Զեզել։ Մարտի։ Մարտի։ Ա Morty! Alex! Morty! Alex! Morty! Morty! Սա ինչ բան է չեմ հասկանում։ Մարտի, սպասիր, ուտելու եմ քեզ։ Այստեղ արի, մի փախիր ինձնից։ Հանգստացիր։ Ինչքան էլ փախչես, մեկ է բռնելու եմ։ Սպասիր։ Հանգստացիր։ Հապանես նայեք։ Նորից բոլորս միասին ենք առողջ ու ապահով։ Այո, այստեղ ենք։ Մնում է հասկանանք այստեղ ասելով ինչ նկատի ունենք։ Սան Դիեգո։ Սան Դիեգո։ Այո, ծովափի սպիտակավազ է արեստական բնական միջավայր լայնարձակ տարածություն։ Հաստատ եմ ասում Սան Դիեգոյի կենթանաբանական այգին է։ Նույնիսկ քարերն են արհեստական։ Օ, կարծես իսկական լինեն։ Սան Դիեգո։ Ինչը կարող է Սան Դիեգոյից վատ լինել։ Չգիտեմ, բայց այստեղն ընտիրագույն է։ Ես որ կարող եի այստեղ ապրել, հաստատ կկարողանայի։ Սպանելու եմ քեզ։ Հանգիստ, հանգիստ։ Սպանելու եմ, թաղեմ քեզ հողի մեջ, հետո հանելու եմ մի քանի կլոն եմ սարքելու քեզից, որ քո կլոններին էլ սպանեմ։ Էլ կյանքում հետը չեմ խոսելու։ Լսիր, 20 վայրկյան ընդմիջում։ Հիմա մենք կգտնենք մարդկանց ու կգրանցվենք իրենց մոտ։ Բա իհարկե, հիանալի է։ Հիմա էլ պիտի մրցեմ իրենց դելֆիների ու նրանց հմայից ժպիտների հետ։ Ոնց եմ նրանցից լավը լինելու։ Չէ, ես հաստատ կործանված եմ, վերջ։ Ես այլևս մրցունակ չեմ։ Հենց դու ես մեղավոր, Մարտի։ Վերջ դուր, Ալեքս։ Ոչ ես մտածում, որ այս ամենը հատուկ եմ կազմակերպել։ Ուզում ես ներողություն խնդրեմ։ Հա, դա ես ուզում։ Լավ։ Ուրեմն, սուս, Ինչ սուս ասեց։ Մարտի փորձիր ավելի համբեր։ Սուս։ Ինչ սուս չասես։ Լսում եք։ Չեք լսում։ Այ հիմա լսում եմ։ Որտեղ երջեր այնտեղ մարտիկ։ Եկեք մի անգամից գլխավորին գտնենք։ Այո, եկեք մի քիչ դանդաղ քայլենք։ Այո, շատ կեղտոտ է, սրա անունը պիտի սան աղբանոսի այգի լիներ։ Սկզբում ասում են, թե իրենց մոտ լայնարձակ տարածք կա, որ կենթանիները հանգիստ ապրեն։ Հետո արդեն մասերիդ մեջ ծաղիկներ են դնում, բոլորն իրար գրկում սիրում են։ Իմ կարծիքով հոյակապ տեղ է, այս կողմ ընկերներ գնացինք։ Գրողը տանի։ Ոչ։ Ոչ։ Ոյ։ Սսվելի է, ոչ։ Ոյ։ ոչ։ Լավ, եկեք մարդկանց վրա հաճելի տպավորություն թողնենք։ Եկեք բոլորս միասին ժպտանք։ Իսկ ավելի սիրալիր։ Ես չեմ ժպտում, ուղղակի գազեր ունեմ։ Հիանալի է, ուրեմն այնպես արա, որ գազերդ գեղեցիկ Երևան։ Մարդիկ չեն, կենթանիներ են։ California i kentaninele. Che je lupa. Incha love it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like այս աշխարհի աղջիկներ, ձեզ հետ է Ջուլիան Արքան։ Շատ եմ սիրում, երբ աղջիկները գեղեցիկ շարժում են իրենց մարմինները, երբ շարժվում ես, սպարում ես գեղեցիկ բարի։ Բարի հմայի, ճայո։ Սա ի՞նչ գազանանոց է։ Ես այս Թուրքիայի համար վնասակար 26 բան նկատեցի։ Սան Դիեգոնից դուր է գալիս, ում տիրագույն տեղ է։ 27 Woman physically fit, physically fit, physically physically physically fit. Woman Պետք էր հետներս չիպս ու խմելու բան բերել։ Սպասեք։ Իսկ Ալեքսը որտեղ է։ Նրան ինչ եղավ։ Մեր հետևից գալիս էր, չէ՞։ Չգիտեմ ուր է, բայց իզուր է այս խնջույքը բաց թողնում։ Ֆոսաներ։ Գալիս են։ Եկել են մեզ ուտելու, բլկվեք։ Ատում եմ սարդոստայինները։ Տղաներ, շնորհակալ եմ, որ սպասեցիք ինձ։ Իսկապես շատ հաճելի էր։ Հեյ, ողջույն բոլորին։ Հենց նոր ենք ժամանել Նյու Յորքից, կցանկանայինք տնորենի հետ խոսել։ Թե չէ արդեն քանի ժամ կլինի ափին նստած սպասում ենք, իսկ մեզ ոչ ոք չի մոտենում։ Չգիտեմ ձեզ մոտ հարցերը ոնց են լուծվում, բայց վստահ եմ, որ շատ մեծ ծյուրիմացություն է եղել։ Այնպես որ եթե կարելի է, մեզ կազմակերպիչների մոտ տարեք, որ Բարև ոնց ես։ Սարդ, սարդ։ Մորիս, նման բան տեսասկաց։ Ոսաները վախեցան փախան։ Գլորիա, շուտ արա, քանի դրան։ Ստացիր, ստացիր։ Խփիր դրան, խփիր դրան։ Ջուլիան արքա, ով են նրանք։ Ինչ են։ Այլ մոլորակայիններ են։ Վայրենիներն են, որ եկել են վայրենի ապագայից։ Եկել են որ սպանեն մեզ։ Նրանք կտանեն մեր կանանց ու թանկարժեք մետաղները։ Տեր կասմորտ, թակավորի ոսկերի մոտ պետք չի լաց լինել, եղավ։ Եկեք ցածնենք ու լռենք։ Այդ թվում եւ ես։ Ո՞վ է աղմկում։ Նորից ես եմ։ Ահա, ստացիր։ Բավական է գլուրիա։ Բավական է քպես։ Գրին վրա է։ Մատում եմ սարդերին։ Բան չկա, արդեն գնաց։ Իսկական վայրենի են։ Այսօր մեր վերջը կգա։ Ախր ասել եմ, ասել եմ, որ ամեն անգամ նույն բանն եմ ասում։ Ոտքերից չդիպչես։ Քեզ ասել են, չէ՞ ոտքերի մասին։ Սպասեք, ես մի բան մտածեցի։ Լուրջ։ Մի հնարամիտ բան եմ մտածել։ Ինչի շնորհիվ կստուգենք, արդյոք այս վայրենիները վտանգավոր են թե ոչ։ Վայ, բարև։ Թող ես կխոսեմ։ Ալեքսը խոսում է, Մարտին լռում է։ Ողջույն։ Ներիս, Ալեքս, ինչ ես անում։ Բան չկա, բան չկա, հանգստացիր։ Ախր ես զվարճալի առյուծ եմ։ Աստված իմ։ Ահ, Ալեքս։ Խեղճ բալիկ, մեծ չարարյուցը վախեցրեց քեզ։ Վախեցրեց, վատ պիսոյ չէ։ Արի ինձ մոտ, մայրիկը կգրկի քեզ։ Արի, ինչ էլ գեղեցիկ է։ Լավ կլինի նրան հեռավորության վրա սիրես։ Դու աշխարհի ամենապուպուշ մալիկն ես։ Չուտես չխմես, նստես նայես։ Սրանք ոնց որ բարի մանուշակներ լինեն։ Դե չգիտեմ։ Ինչ շատ տարօրինակ է թվում գզգզված մազերովը։ Դե չգիտեմ։ Հիմարություն, Մորիս։ Ուշադրություն բոլորին։ Գնում ենք մանուշակներին ողջունելու։ Ձեզ եմ ներկայացնում նորին մեծություն Ջուլիան 13-րդ արքային լեմուրների ինքնակոչ թակավորին։ Ինքնատիպ տղա եմ։ Նայ այս խլվլիկների արքան։ Ինչ թվում է սկյուրներ են։ Ողջույն հսկայական մանուշակներին։ Կարող եք ազատորեն երկրպագել իմ парքը։ Հաստատ սկյուռ է։ Ահա սկյուռ։ Խորապես երախտապարտ եմ, որ հերուկ քշեցիք մեր ճշնամիներին։ Ու՞։ Թոսաններին։ Նրանք առիթ անառիթ հայտնվում ու փչացնում են մեր խնջույքը, խժռում են մեր օնց։ Լավ է, բայց մենք ուզեինք բարձել, որտեղ են մարդիկ, որ այ մարդ, ինչ էր մեծ ատամներ ունես։ Ամոց քեզ, Մորիս, չես տեսնում, որ վիրավորում ես։ Ասեք ինձ, ով եք դուք գրողը տանի։ Ես Ալեքսն եմ։ Հայտնի Ալեքսը, իսկ նրանք Գլորիան Մարտինու Մելմանը։ Իսկ որտեղից է եկել ձեր հսկաների ցեղը։ Մենք Նյու Յորքից ենք ու Եկեք ողջ ունենք Նյու Յորքի հսկաներին։ Սրանք երևի խառնածին կենթանիներ են։ Եկեք ուղղակի իմանանք այս հիմարներից որտեղ են մարդիկ։ Ներեցեք։ Հիմարները ունեն մարդիկ։ Մենք էլ ունենք մարդիկ։ Ոե, հենալի է։ Լավ է։ Ահա նրանք։ Չեք հավանում, հապսոս, որ խոսքան չեն։ Այ քեզ բան։ Իսկ կենթանի մարդ կա։ Չէ, մենակ մեռածները։ Եթե այստեղ շատ մարդ լիներ, այս տարածքը վայրի չէր կոչվի, չէ։ Վայրի։ Մի վարդյա սպասիր գազանիկ։ Վայրի ասելով նկատի ունես ապրել խրճիթում սրբվել տերևներով։ Ո՞վ է սրբվում որ։ Վայ վայ։ Բոլորս վայ վայ։ Վայ վայ։ Ինչ մի րոպեով կներեք, չէ՞։ Օգնեցեք, բրկեք, տարեք ինձ այստեղից։ Օգնեցեք։ Ալեքս։ Օգնեցեք։ Ինչ ես անում։ Ես լողալով Նյու Յորք կհասնեմ։ Գիտեմ, որ շանսերս քիչ են, բայց պիտի փորձեմ։ Ախր դու լողալ չգիտես։ Ասում եմ, չէ, շանսերս քիչ են։ Տելյուցիոնի վրա բուսականություն է Ալեքսային վրայից։ Չեմ տեսնում ոչինչ, չեմ տեսնում։ Իսկ հիմա տեսնում եմ։ Տեսեք։ Վստահ եմ ինչ որ թյուրիմացություն է եղել։ Մարդիկ հողատուկ չեն գցել մեզ այստեղ։ Հենց որ հասկանան ինչ է կատարվել, կգան մեզ փնտրելու, չէ՞։ Ճիշտ որ։ Մենք ծնվել ենք ազատ լինելու համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ նրանք արդեն ճանապարհին են։ Դե ինչ տղաներ, նախաճաշին արդեն սառույցի նման սառը սուշի են կուտելու։ Ռիկա, ինչ, քանի որ ես դատապարտված եմ մահանալու այս գրողի տարած կղզու վրա, ես Մելման Մանկևիչս առողջ բանականության եւ անառողջ մարմնի վիճակում ձեզ երեքիդ եմ կտակում իմ ունեցած ամեն ինչը։ Ահ, ներիր Ալեքս։ Վայ, զուգարան ես սարքել։ Ապրես Մելման, բոլորս էլ ունենք սրա կարիքը։ Սա զուգարան չէ մարդի, գերեզման է։ Դու Մելմանին գերեզման իջեցրիր։ Հիմա երջանիկ ես։ Վերջ տվեք։ Սա վերջը չի։ Հակառակը նոր կյանքի սկիզբն է, երևի սա մեր կյանքում պատահած ամենալավ բանն է։ Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, սա չի կարող լինել իմ կյանքի լավագույն բանը։ Դու շահագործեցիր ծննդյանը դերազանք դու բոլորիս այստեղ գցեցիր։ Հիշում եք, հենց ես չէի ուզում ոչինչ պատմել, իսկ դուք ինձ ստիպեցիք։ Հա, իհարկե։ Բացի այդ, սրա ինչն է վատ։ Ճիշտ հակառակը ձեր շուրջը նայեք։ Ոչ ցանկապատ կա, ոչ օրացույց, ամեն ինչ գեղեցիկ է։ Ախր մենք ծնվել ենք բնության։ Լավ, վերջ, բավական է։ Սա կլինի կղզու քո հատվածը։ Իսկ սա մերը։ Սա կղզու վատ հատվածն է, որտեղ կարող ես անverջ ապարել ու ցածկոտել կախարդական զիունման, կամ անես ինչ սիրտդ կուզի։ Իսկ սա կղզու լավ հատվածն է նրանց համար, ովքեր սիրում են Նյու Յորքն ու մտածում են տան մասին։ Դե լավ, հա։ Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, հետ գնա։ Չէ, տղաներ, այսպես չեղավ։ Դե լավ։ Ուրեմն դուք մնացեք ձեր տարածքում, իսկ ես իմ Եթե իմ կարիքը զգաք, գիտեք, որ ես կղզու ուրախ հատվածում զվարճանում եմ։ Ոչ, սա է կղզու ուրախատվածը, որտեղ մենք կզվարճանանք, քանի դեռ տուն չեն գնացել։ Ինչ լավ է։ Լա լա լա լա լա լա։ Մերն է ամենալավը։ Ոնց որ դու լինես Ջերսիում, իսկ մենք Նյու Յորքում։ Իսկ հիմա ինչ ենք անելու։ Միան հանգստացիր, Մելման, ես գիտեմ ինչը կփրկի մեզ։ Դեռ կտեսնենք մարտի դեմքը, երբ իմանա ինչ ենք անում։ Հապա նրան նայեք։ Առանց մեզ լրիվ անօգնական է։ Ինչ ես ծիծաղում։ Արդեն մի քանի ժամ անօքուտ կանգնած եմ տղաներ։ Դեռ ինչքան եմ այստեղ մնալու։ Արդեն մա պատրաստ է։ Վստահ եմ բոլոր փրկարարները հերվից կնկատեն այս հրաշքը։ Երբ գա ճիշտ ժամանակը, կվառենք ազատության ճլախը ու կազատվենք այս մղձավանջից։ Լավ եմ սարքել, չէ՞։ Ո՞նց են քրակի գործերը, Մելման։ Հիանալի, հիմար։ Ես լսում եմ։ Ինչ կլինի, որ մարտի կրակից վերցնենք։ Դա վայրի կրակ է, ազատության արցանի վրա չպիտի վառվի վայրի կրակը։ Շարունակիր, Մելման։ Արդեն քանի ժամ է չեմ կարող, վերջ, չեմ կարող, պարզապես չեմ կարող։ Կրակ։ Կրակ։ Կրակ։ Կրակ։ Աստված իմ։ Կրակ։ Դեր ժամանակը չի։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Կրակ։ Ցածկիր, Ալեքս, ցածկիր։ Մի անհանգստացիր։ Կատուները միշտ ցածկում են։ Դեմքի վրա։ Դու ի՞նչ տեսակ կատու ես։ կոտրեցիր ազատության արցանը։ Գրողը տանի, գրողը քեզ տանի։ Հիմա կարող ենք անցնել ուրախ կողմ։ Ժողովուրդ, հանգստացեք։ Բոլորը գրավեն իրենց տեղերը։ Մի աղմկեք հանգիստ, բայց թողնրա փոչը։ Խնդրում եմ բաժանեք այս երկուսին։ Դու մի կողմ, իսկ դու մյուս կողմ։ Ժողովուրդ, հանգստացեք, լավ։ Ձեզ եմ ներկայացնում Դոնի մեծություն, պայծառափայլություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն դե դուք գիտեք։ Ուրա, գնացինք։ Մենք բոլորս շատ հետաքրքրված ենք Նյու Յորքից եկած սկաներով։ Այո, Ուիլլի։ Ինչ շատ են դուր գալիս։ Բայց առաջինը ես եմ սիրել նրանց։ Դեռ տեսնելուց առաջ էլ էի հավանել։ Ախր այնքան շատ եմ հավանել, որ իմ հավանելու հետ համեմատած դու նրանց ատում ես։ Լրիվ, ներթայնացնում ես ինձ։ Վայ, Այսպիսով, ինչքան հիշում ենք, բոլոր ժամանակներում մեզ վրա հարցակվում ու մեզ ուտում են զզվելի ֆոսսանները։ Նրանք գալիս են, հարցակվում են։ Սարայել լեմուրներին, սա խոհարարական գիրք է, խոհարարական։ Լրություն, հանգստացեք, լրություն, նրանք հենց հիմա չեն հարցակվում։ Այսպիսով, ես մի հանճարեղ բան եմ մտածել։ Մենք կընկերանանք Նյու Յորքի հսկաների հետ ու նրանց մոտակայքում կպահենք։ Միստր Ալեքսը կպաշտպանի մեզ, իսկ մենք կապրենք խաղաղ ու երջանիկ։ Թշնամիների մասին էլ հավերժ կմոռանանք։ Իմիցները, ես եմ մտածել, է։ Սպասեք, սպասեք, ժողովուրդ մի րոպե։ Մի բան եմ մտածել։ Ձեզնանից որևէ մեկը մտածել է, թե ինչու նրանք վախեցան միստր Ալեքսից։ Գուցե մենք էլ պիտի վախենանք։ Իսկ եթե բարձվի, որ միստր Ալեքսը ֆոսաներից էլ վատն է։ Ես փշակ խաղում վատանում եմ այդ կենտանոց։ Մորիս, դու խոսեցիր առանց ձեռք բարձրացնելու։ Հետևաբար, քո խոսքերը կհեռացվեն արձանագրությունից։ Ուրիշ որևէ մեկը փշակ խաղում է նրանից։ Ոչ, ավելի լավ։ Ուրեմն լրիր, այսպեսով։ Երբ Նյու Յորքի հսկաներն արթնանան, այնպես կանենք, որ նրանց շուրջը դրախտ լինի։ Chwacku Zawka? Owe ty chwacku zum! Wachschuin Alex. Մելմանն ու Գլորիան այնտեղ լավ ժամանակ են անցկացնում։ Ուրախ կողմը մի ազատ տեղ կա քեզ համար։ Ոչ, շնորհակալ եմ։ Լսիր, ես մտածում եմ, եթե այս կղզուն ուրիշ աչքերով նայես, հնարավոր է նույնիսկ հավանես այն։ Մտածիր դրա մասին։ Մարտի, ես օգնած եմ։ Ու ահա որ խացած։ Ուղղակի ուզում եմ տուն գնալ։ Բայց ինչ կլինի, որ փորձես։ Մտածիր դրա մասին։ Բացի այդ, մեզ մոտ այդքան էլ ուրախ չի առանց քեզ օգնություն դժոխք դիմումներ չեն ընդունվում Ո՞վ է Պիցայի առաքիչը Էլով պիտի լինի Այո ինչով կարող եմ օգնել Կլինի ես էլ միանամ ձեզ Ինչպես։ Ես գիտեմ, որ ինձ հիմարի պես էի պահում։ Մտածեցի քո ասասների մասին ու ներողություն եմ խնդրում։ Բարի գալուստ ազատների առանձնատուն։ Հեյ, հեյ, հեյ, ոդքերը ծրբիր։ Խաղցր վայրի բնություն։ Ալեքս, իմ տունը քո տունն է։ տպավորիչ է։ Համեցիր, սառրեմպելիք, ես հյուրասիրում եմ։ Ֆու, սա ծովի ջուր է։ Վայ, ճիշտ որ կուլ տալ պետք չի, բայց սա ժամանակավոր է, քանի դեռ խողովակների հարցը չեն գլուծել։ Իսկ հիմա ընթրիքի ժամն է։ Չեք ցանկանա փորձել բնության հրաշքներից։ Ուտելու բան ունես։ Մեր այսօրվա հատուկ ուտեսն է ջրիմուրներ փայտիկի վրա։ Ջրիմուրներ փայտիկի վրա։ Միչև չփորձես չես իմանա։ Ինչ համեղ է։ Շատ լավն է։ Շնորհակալ եմ։ Մեզ հենց այր պակասում, չէ՞։ Չնայած մի քիչ լիմոնը չէր խանգարին։ Չէ։ Ընտիր է։ Իսկապես շատ համեղ է։ Սրանից լավ չի է լինում։ Լինում է։ Ապա այստեղ նայեք։ Այ քեզ երկինք։ Ոնց որ միլիարդավոր, միլիարդավոր ուղղաթիռներ լինեն։ Աստղ են գնում, երազանք պահեք։ Ոայ, ինձ մեծ յութեղ ստեյք խնդրում եմ։ Գիտես ինչ, Ալեքս։ Ես վաղը կյանքից գնով էլ քեզ համար ստեյք կգտնեմ։ Շնորհակալ եմ, Մարտի։ Արդեն ուշ է, երևի գնամ։ Ես էլ արդեն քնեմ, Անուշ երազներ բոլորին։ Ալեքս։ Ինչ ես անում։ 27, 28, 29, 30 սև ու 29 սպիտակ։ Ինչպես երևում է, դու սև ես սպիտակ զոլերով։ Խնդիրը լուծվեց։ Բարի գիշեր։ Տեսար Մորիս, Միսթր Ալեքսը խնամում էր իր ընկերոջը։ Ուրեմն նա բարի ու հոգատար է։ Ախր ոնց կարող է շահավանել նրան։ Հապա նրան նայր։ Ինչքան փափուկ ու փուփուշ է։ Չեմ կարծում, թե խնամում էր։ Ինձ ավելի շուտ թվում է, թե ուզում էր ուտել նրան։ Դա նշանակություն չունի։ Շուտով ամեն ինչ կլինի իմ պլանավորածի պես։ Ուղղակի պետք է սպասենք, որ բոլորը խորը քուն մտնեմ։ Դեր երկար ենք սպասելու։ Արթնացեք, միստր Ալեքս։ Արթնացեք, միստր Ալեքս։ Արթնանալու ժամանակն է։ Բարի, բարի լույս, միստր Ալեքս։ Վերջ, վեր կաս։ Մատը տեսցում։ Սա ի՞նչ է։ Որտե՞ղ ենք մենք։ Ինչ է կատարվում գրողը տանի։ Հանգստացեք։ Երբ քնած էիք, մենք ձեզ տեղափոխել ենք այս դրախտի գողտրիկ անկյունը։ Բարիգալուս Մադագասկար։ Մադագուր։ Ինչ։ Ոչ, ասկար, Մադագասկար։ Մարտի, սա ոնց որ ինձ ցանկապատի նկարը լինի։ Չէ, չէ, ընկերներ, այսեղ ամեն ինչ բնական է։ Ասեք, որ ընտիր տեսարան է բացվում։ Դու միշտ նայում ես այս նկարին։ Իսկ այստեղ ամեն ինչ իրական է։ Ոչ մի արհեստական բան։ Շրջենք տարածքով։ Եկեք ցածկոտենք, որ զգանք թե ոնց է արյունը երում մեր երակներում։ Ո՞վ է գալիս։ Դե չգիտեմ, կկարողանամ որ։ Խաղ ես խաղում, հա։ Բռնելու եմ։ Ես խենթը։ Այստեղ արի։ Լավ։ Գժվելու բան։ Լսիր, Մարտի, ես անցնվում եմ, վերջ։ Դու հաղթեցիր։ Դե լավ, Ալեքս, արի խաղանք։ Երկու օր ոչինչ չեմ կերել։ Արիանս մեջ շաքարն ընկել է։ Ուղղակի էներգիա չունեմ։ Դա խնդիր չէ։ Բացի այդ վայրի բնության մեջ այդպես չեմ վազում։ Դե գնացինք, փորձիր վազել 4 ոտքով, բաց թող ներսի տարյուծին։ Ասա ով է փիսիկը։ Մարտի, ես չեմ։ Դու արյուծ ես, ահա թե ով ես։ Դե քեզ տեսնեմ։ Գնացինք։ Հիմա ասա ով է արյուծը։ Ես եմ։ Ով է արյուծը։ Ես եմ արյուծը։ Ով է արյուծը, ես եմ արյուծը։ Ով է արյուծը, ես եմ արյուծը։ Ով է արյուծը, ես եմ արյուծը։ Ես եմ, ես եմ արյուծը, ես եմ արյուծը։ Ով է արյուծը, ես եմ արյուծը։ Դու արյուծ ես, ահա թե ով ես։ Անակնկալ։ Ասա որ լավն եմ։ Հաղթեցի քեզ։ Տեսար ինչ արագ եմ վազում։ Ինձ այնքան լավ եմ զգում։ Ոնց որ հենց այստեղ էլ ծնված լինեմ։ Վայրի բնություն։ Ասում ես, է՞։ Ես ոնց որ ուրիշ մարդ լինեմ։ Ինչ լավ է։ Այլ այլ այլ։ Մարտի, Մարտի, Մարտի, ինչ էլ ճիշտ է իր ասում, հիանալի տեղը։ Այստեղ լավ է, չէ՞, Վելման։ Այո, այո, այո, այո, ես դրախտում եմ։ Տեսալ Մորիս, Ալեքսն արդեն մեր ընկերն է, իսկ մեզ ճշնամիները վախից փախել են։ Ուրեմն իմ պլանները իրականացան։ Ալեքս, դու պետք է սրանից էլ փորձես։ Ինչ հիանալի եմ զգում, կարծես նորից արքա լինեմ։ Արքա։ Դուք պետք է տեսնեք նրա ներկայացումը։ Դե Ալեքս, ցույց տուր նրանց։ Չէ, չէ, չէ, չէ, ես չէ, ինչ եք ասում, դե լավ։ Տիկնայք եւ պարոնայք, բոլոր տարիքի կենթանիներ, վայրի բնությունը սիրով ներկայացնում է Ալեքս Արքային։ Այս սա ուրիշ բան։ Եթե նայել է թակավոր, ուրեմն որտեղ է նրա թագը։ Իսկ ես թագ ունեմ, տեսեք, է։ Տեսեք, իմ թագը գլխիս է, չէ՞։ Մռնչալու ժամանակն է։ Օ՜ այ քեզ մռնչոց նման բան դեռ չէի լսել այո ազատություն տուն մռնչոցի բայց ատամներդ խրել ես հետույքիս մեջ։ Ոչ ամենևին։ Այո, այո։ Ալեքս, ինչ է իրանում։ Հենց նոր կծեցիր ինձ։ Չէ, չեմ կծել, իրոք կծել եմ։ Կծեցիր հաստատ, գրողը տանի։ Քեզ ինչ է եղել։ Ինչու կծեցիր ինձ։ Որովհետև նա քեզ որպես ընտրիկի է նայում։ Ինչ։ Չհասկացա։ Դե լավ, Մորիս։ Ընկերները երբեմն կատակով կծում են իրար։ Դե դե, Դու էլ ինձ արա։ Դերիք եղավ Ջուլիան։ Քո փայլուն ծրագիրը չստացվեց։ Ինչի մասին է խոսում։ Իրականում քոնկերը հիանալի ворսորդ է, ով միս է ուզում։ Իսկ միսն այստեղ։ Դու ես։ Ինչ ես խոսում է։ Լավ, լավ, Մորիս, ընդունում եմ։ Ես զախողվեցի։ Ամեն ինչ կորած է։ Բոլորս դատապարտված ենք։ Մեր ծշնամիները կգան ու բոլորից կհոշոտեն, որովհետև բոլորս էլ միս ենք։ Ես էլ եմ միս, ես էլ, ես էլ միստր Ալեքսը չի կարող այստեղ մնալ։ Նա պետք է գնա ֆոսաների հետ ապրելու, որովհետև բնությունն այդպես է պահանջում։ Ջունգլիների կողմից ինստրված օրենքով եւ այլն նման նման բաներ հեռանալ։ Ինչ։ Դե լավ, վերջացրու։ Ես մսի նման եմ։ Այո։ Տեսակ, ասում էի, չէ՞ որ նման չեմ։ Մի րոպե, ինչ ասացիր։ Օ, այո։ На войне я дарну. Бахайк, прыгвайк. Փախիր, փախիր։ Ինչ էլ աչք ունես, ապրես մորիս։ Շնորհակալություն։ Մարտի, Կներես մարդի։ Ախր ինչ չէ կատարվում ինձ հետ։ Ախ։ Չէ։ Չէ, այս ինչ արեցի։ Պաստորեն ճիշտ է, ես հրեշ եմ։ Պիտի հեռու մնամ բոլորից։ I see trees of green, red too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white the bright blessed day, Dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, How do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Այս ինչ արեցի։ Սա իսկական մղձավանջ է։ Ամեն ինչում ես եմ մեղավոր։ Հիմա իմ պատճառով կորցրինք Ալեքսին։ Իսկ հիմա հիմա ինչ ենք անելու։ Հարկավոր է ինչ-որ ձևով օգնել նրան։ Լավ։ Մի հանձնվեք, մենք Նյու Յորքից ենք, չէ՞։ Ամուր ենք ու դիմացկուն։ Ամեն ինչին կհարմարվենք։ Այո։ Մենք հո անվերջ չենք դժգոհելու մելմանների խմբի նման։ Ճիշտ որ։ Գլորիա։ Դա ես չէի եղա։ Լավներ։ Նավը։ Նավը։ Մեր յետևից է եկել։ Գնացինք ընկերներ։ Պիտի նշան տանք։ Ահա, ահա նավը։ Հեր, մենք այստեղ ենք։ Այստեղ։ Մերման բարձրացրու ինձ։ Շուտ, շուտ, շուտ արա բարձրացրու։ Օգնեցեք, օգնեցեք։ Ախ, վիզես, վիզես։ Մերման ուղիղ կանգնիր։ Այստեղ։ Քեզ էլ պատկերացնում ինչ ծանր ես։ Թե, եկեք մեր հետևից։ Հեյ, հեյ, եկեք մեր հետևից։ Տեսեք, գալիս են մեր հետևից։ Այո, այո, փոքրիկս այստեղ արի։ Ուրա! Դուք շարունակեք, իսկ ես գնամ Ալեքսի հետևից։ Հեյ, ոչ մի տեղ չես գնա։ Քեզ չի կարելի մենակ գնալ Ալեքսի մոտ։ Վերջ տվեք, ես լավ եմ ճանաչում Ալեքսին։ Հենց որ լսի, որ նավը եկել է մեր հետևից, մի անգամից ուշքի կգա։ Նավի մեջ մարդիկ կան, նրանք կօգնեն մեզ։ Մեղմանը ճիշտ է ասում։ Մարդիկ կիմանան ինչ անել նման իրավիճակում։ Եկեք շարունակենք կանչել նրանց։ Տեսնենք, ահա սա ավելի լավ է։ Դուք իսկ որտեղ են մարդիկ։ Սպանեցինք ու հում-հում կերանք։ Հավատացիր, հա։ Կատակում եմ գեղեցկուհի։ Մարդիկ ողջ են։ Նավակով Չինաստանի ճանապարհին են։ Մի րոպե, բայց ես ձեզ ճանաչում եմ։ Իսկ որտեղ են ձեր խելագար արիոցն ու մեր միագույն ընկերը։ Մարտին, նա այստեղ է, ուր գնաց։ Քիչ առաջ այստեղ էր։ Երևի Ալեքսի մոտ է գնացել։ Չի հասկանում, որ կյանքին վտանգ է սպառնում։ Տղաներ, մեր միագույն ընկերը վտանգի տակ է։ Երևում է գործ կա։ Գրանցել ուսումնասիրել ճշնամու տարածքը։ Կովալսկի, մեր առաջադրանքն է գravel բնիկների սրտերն ու մտքերը։ Ռիկո, մեզ հատուկ սարքավորումներ են պետք։ Չարժե ռիսկի դիմել իսկ շարքայինը հավանաբար չի գոյատևի։ Ալեքս, դուրս արի, Ալեքս։ Նավը եկել է, մենք կարող ենք տուն գնալ։ Վերջ տուր Ալեքս։ Նավը եկել է մեր յետևից։ Կարող են քաղաքակիրթ աշխարհ վերադառնալ ու ամեն ինչ կլինի առաջվա նման։ Հեռու մնա, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ։ Ես հրեշ եմ։ Հրեշ չես, Ալեքս։ Դու իմ ընկերն ես։ Մենք մի թիմ ենք, ես ու դու, հիշում ես։ չեմ ուզում վնասել քեզ։ Ալեքս։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա առանց քեզ։ Ալեքս, մի հրաշալի երգ կար, հիշում ես։ Դու ես շատ սիրում։ Սկսեք տարածել լուրերը։ Այսօր ես հեռանում եմ։ Բայց մեր սրտում է քաղաքը։ Դե, Ալեքս, միացիր, գիտես բարերը։ Երկու փոքր բառ է։ Հոմենակ չեմ երկելու։ Ալեքս, մի րոպեով կգաս։ Ալեքս, քո օգնության կարիքն ունեմ։ Ալեքս։ Ալեքս։ Օգնություն։ Օգնություն։ Truman! Oknecek! Oknecek! Oh, Oknecek! Mailman? Ej, jestem poklik! Pachank! Istra girunek! Co jest Սա է ծրագիրը։ Կանգնել։ ծառայելը մեծագույն պատիվ էր տղաներ։ Ալեքս Դա իմ զոհն է։ Իմը Ալեքսը քաղցած է։ Even. Balar even. Hey hey, Jeszcze diery na sardemana luamar. Du eres es, eres. İsktuk! Eliye kuzum! Ոստիկանություն կանչեք։ Նա քշվել է։ Սա իմ տարածքն է, հասկացա՞ք։ Էլ երբեք, երբեք չհամարձակվեք այստեղ Երևան։ Բու։ Փիսիկ եմ ասել, է։ Մեր տղան վերադարձել է։ Ապրեմ ես։ Սիրեք, ճաշտեք ինձ, իմ ծրագիրն աշխատեց, ստացվեց, ախր շատ հանճարեղ եմ։ Ես աշխարհի ամենախելացի արքան եմ։ Ես հանճարների հանճարն եմ, ես կարող եմ նույնիսկ ռոբոտ արքաների պարը բարել։ Մի բալ լիներ ուտեինք, չէ՞։ Փակեր աչքերդ։ Ինչու պիտի փակեմ։ Կատարել։ Փակել եմ։ Ավելի ամուր։ Լսում եմ, սըր։ Ցիկրակել չլինի։ Լավ, լավ։ Ռիկա։ Բացանել երախա։ Փակել։ Իսկ հիմա ծամիր։ Ծամիր, իսկական։ Փորձիր համա։ Ես։ Դե։ Շատ էլ համեղ է, չէ՞։ Միշտ կա ծրագիր Բ։ Սա ստեյքից էլ համեղ է։ Սիրեցի, շատ սիրեցի։ Փիսիկին դուր եկավ ձուկը։ Ուզում եմ կենազ ասել։ Երբեմն Ալեքսը կարող է նյարդայնացնել բոլորին, բայց այս կատուն իսկապես ապացուցեց, որ սիրտը ստամոքսից կարևոր է։ Ալեքսի կենացը։ Ալեքսի կենացը։ Բանական է, բանական է։ Ինչ է կարծում։ Չվերադառնանք Նյու Յորք։ Չգիտեմ, ախր սա քո երազանքն է։ Վստահ ես, որ ուզում ես քաղաք վերադառնալ։ Տարբերություն չկա թե որտեղ կապրեմ։ Կարևորը միասին լինենք։ Դե, ուրեմն, Էй, Ռիկո, ինձ 300 կտոր պատրաստիր ճանապարհի համար։ Էй, բայց քանի դեռ չեք մեկնել, ուզում եմ մի հայտարարություն անել։ Լռեք, խնդրում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Գլխումս մի քանի մտքեր ծանրուց հետևանելուց հետո ես որոշեցի քեզ շնորհակալություն հայտնել մեր տուն խաղաղություն բերելու համար։ Այդ պատճառով ուզում եմ այս հրաժեշտի նվերը հանձնել քեզ։ Ոչ, ինչ ես ասում։ Չեմ կարող վերցնել քո թագը։ Վերցրու բան չկա, ես ավելի մեծն ունեմ։ Վրան էլ մողեսիկ կա, տես ոնց է շարժվում։ Paris TV, Paris։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Լավ մնացեք։ Տեսություն։ Ալայզեն։ Տեսություն։ Մորիս ձեր կսավես թափարիվին փոխարեն ավելի արագ ամնամոտ կապի։ Երբ Նյու Յորք հասնենք, արդեն զմերվա կեսը կլինի։ Մտածում եմ, ախր ուր ենք շտապում։ Ինչ կլինի, որ ճանապարհին մի երկու տեղ մտնենք։ Իսկ եթե Փարիզ։ Դու կարդում ես իմ մտքերը։ Ես էլ Իսպանիա եմ ուզում, որ մրցես սուլերի հետ։ Կամ էլ Ֆիջի։ Իսկ Կանադա։ Բժշկություն նշան է։ Ես դեմ չէի լինի նորից այստեղ գալ։ Նավապետ, Ինչ է կարծում, չասենք որ վարելիքը վերջացել է։ Բայց ժպտացեք ու ձերքով արեք տղաներ, ժպտացեք ու ձերքով արեք։ I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it.